Euskaraldia azaroaren hogeitik abenduaren laurat, Euskal Ijatien partaidetzarekin. Kanbon gira hemen saltegi batean, begi lagunak saltzen dituzten eh, saltegi batean, edo optika batean, iken optikan, eta gurekin antxon diur. Berazuzira hemen go langilea ganen dugu, Euskaraldia asia da, prestatu ziste Euskaraldi oktarako, gauzak aldatuko dituzua, magostegun horietan? Boguk ba, um, urte osoan uh, saiatzen gira beti euskaraz mintzatzeaz eta egia da um, e, kasi denak ari gira euskaraz. Simu eta miren tani eta nien eta uh, kongi ulertzen du euskara. Beraz uh, indagori saiatzen gira emaitea, baina euskaraldiarekin. Bada egoera bat, hor da beste aukera bat indargeo emaiteko eta, eta beti hor oitura horiek aldatzeko. Gusten dut, duzula txapa hau bizi. Gusten dut, lortzen alduzula, zenta hau bizi ez dain, ez dain simplea, iduri duola, baina komplikatu izaiten alda. Ez nuen ulertu, bai, uh, eh, irresponsabilitate guztiak, baina uh, hori ba, hau bizi beti euskara zari behar gira Eta hori be, be dugu, Hor, amabostegun hauetan, zaila izanen da, zuen dako uh, eh, ariketa hori? Ni ne ustaz, ba, lang, langileen artean, eh, nana jaren artean, edo eh, hola. Zaila izaitean aldaz eta behar ditugu oiutura batzuk aldatu. Eta hori eh, ba, batzutan ez da errez. Nahi, ba, nahi balin baugu uh, fite joan edo batzutan frantsesa erabiltzen dugu. Eta hori da ne uh, zailena. Baina uh, harigune izaitea eta ena, ez da garai berezi hortan e, ba ez da kontzerturik, ez dugu ostaturik elkar uh, euskaraz mintzatzeko. Beraz, e, idekirik egoiten diren dendak eta enar, hor ditugu guneak be, euskara erabiltzeko eta hor dugu helburua. Eh. Bukatzeko, antion diur, noiz dira, zein dira momentuak zuek e, euskara erabiltzeko zailenak direna? Egan duzu ostion, ara gauzak seriosak edo presakak egiten dituzularik, hori, besterik, behar da, bezeroak edo baita ere eh, zakit banatzaileak eh, zuek eh, begilagunak sartzen zuen banatzaileekin eta horako gauzak? Berdin ere gure um, produktuak uh, saltzeko eola, ere ez da bada teknika initz. Ah, itz teknikoak eta? Eta batzutan, ja, frantxez, frantxez ez da, ez da beraz euskaraz, batzutan bizki teknikoa da. Adibidez? Be, berin, berinak uh, esplikatzeko uh, teknologiak eta hena, hor deia uh, frantsesez badira hitz teknikoa initz. Eta be. Adibidez, zer bada itz tekniko zela? Progresiboetan, nola erabiltzen dugun progresibo bat, uh, da ara, de, uh, multiform edo hola, holako gauzak, deia berditugu beste, uh, beste hitz, batzuk atseman frantsesez uh, ongi azaltzeko, beraz euskaraz, hor badugu lan bai. <laughs> Bentsuan, azteko, minezker, eh, gure, gure galderei erantzunik, eta ebe kura joan Euskar Aldiuntan. minezker, eta kura joan zuri ere. <laughs> Euskaraldia azaroaren hogeitik abenduaren laurat Euskal Ijatien partaidetzarekin.